mix cultivoi donas plida rendimento. Certai mix cultivoi igas campoin pli fructodonai, cae reductas la aplicon de stercajoi. Tio povus fari la industrian agriculturon pli dauri pova, ciel tion montras nova studajo. Jen scio? kiu en la ecologia agriculturo estas applicata de jarcentoi. Ce accompana cultivado crescas sur campo samtempe du au plida cultivagioi. Quelcae vizoi da maizo alternas exemple cun quelcae vizoi da faboi. La plantoi ofte profitas de la proximezzo al aliai cultivajoi, la qualito de la grundo pli bonigas, cae la rendimentoi pli grandigas. Tiu mix cultiva tecnico havas en la convencia intensa agriculturo ofte avantagioin. Te amo de la Cina Agricultura Universitato attingis la concludon che mix cultivado povas redukti la consumon de nitrogena stercajo cae samtempe povas pligrandigi la rendimenton. Tio ne surprizas austran agroecologon. Li nun tempe esploras en Kenio pri la plibonigo de la vivo condicioi cae la certigado de nutrajoi en Africo sub Sahara. Ce la accompana cultivado temas pri mal nova tecnico, kiu nun estas malcovrita de la industria agriculturo. Tion scion farmistoi jam aciris dum jarcentoi. Laulas ciencisto, dum la dec oca, cae dec naua jarcentoi, la accompana cultivado estis vaste practicata ancau en multai regionoi de subsahara Africo sed la regantoi de la colonioi punigis la technicon, char gi contrauis al ilia imago pri correcta agriculturo. Sed giuste la accompana cultivado, havas en pli secai, climate ne pri regionoi, decida in avantaggioin, clarigas las sciencisto char la farmistoi ce la accompana cultivado ne focusigas pri nur unu sola cultivajo, la risco pri completa maltrafo de ricolto malcrescas. Crome, la homoi en la regiono disponas pri diversai consum plantoi cae tiel pri nutrajoi. Tio plibonigas la provisadon per nutrai substanzoi. Tio validas precipe por legumenazoi, kiel faboi cae lentoi, kiui estas ricaie proteino, kai kiui prosperas pli bone, ce accompana cultivado. Per la mix cultivo, homoi, precipe en pli mal ricae landoi, havas la eblezon cultivi pli multe costain productoin, kiel exemple milion cae per labori pli grandain profitoin, char la riscoi en ja estas pli malgrandai. Tio signifas che mix cultivo estas pli avantagia, ne nur por la industria agriculturo, set tiu in avantagio in oni tie nur nun mal cobras, diras la stiencisto. Laula studagio, quiu ja nur prilumigis la convencian industrian agriculturon, la rendimentoi cun accompana cultivado, en hectaro, estis je 1500 kg pli altai olce la cultivado de nur unu cultivajo. Se maiso estis en la mix cultivo, tiam la pli altigo de la rendimento estis plei granda, Tie oni atingis la quaroblon, compare cun nur unu cultivaggio. A compana cultivado, do laula agroecologo, estas grava pascio por la convencia agriculturo. Per tio oni estas sur giusta voio, sed ancorau for de la criterioi de ecologia agriculturo, li accentas.